50 languages. หกสิบเก้า उनहत्तर ต้องการ อยาก जरूरत चाहना ดิฉันต้องการเตียง मुझे एक बिस्तर की जरूरत है ดิฉันอยากนอน मैं सोना चाहता हूँ ที่นี่มีเตียงไหม क्या यहाँ एक बिस्तर है ดิฉันต้องการโคมไฟ मुझे एक लैंप की जरूरत है ดิฉันอยากอ่านหนังสือ मैं पढ़ना चाहता हूँ ที่นี่มีโคมไฟไหม क्या यहाँ एक लैंप है ดิฉันต้องการโทรศัพท์ मुझे टेलीफोन की जरूरत है ดิฉันอยากโทรศัพท์ मैं टेलीफोन करना चाहता हूँ ที่นี่มีโทรศัพท์ไหม क्या यहाँ टेलीफोन है ดิฉันต้องการกล้องถ่ายรูป मुझे एक कैमरे की जरूरत है ดิฉันอยากถ่ายรูป मैं फोटो खींचना चाहता हूँ ที่นี่มีกล้องถ่ายรูปไหม क्या यहाँ एक कैमरा है ดิฉันต้องการคอมพิวเตอร์ मुझे एक कंप्यूटर की जरूरत है ดิฉันอยากส่งอีเมล मैं एक ईमेल भेजना चाहता हूँ ที่นี่มีคอมพิวเตอร์ไหม क्या यहाँ एक कंप्यूटर है ดิฉันต้องการปากกาลูกลื่น मुझे एक बाल पॉइंट की जरूरत है ดิฉันอยากเขียนอะไรหน่อย मैं कुछ लिखना चाहता हूँ ที่นี่มีกระดาษและปากกาไหม क्या यहाँ एक कागज और एक बाल पॉइंट है